для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Франціш выразна разумеў, што і ягонае жыццё, і лёдніка для тых, хто з маленства еў на золаце і выціраў ногі аб спіны бліжніх, значыць не болей, чым звычайныя прадметы побыту. Пакуль патрэбныя добра, паломяцца, новыя набудзем – Доктар можа колькі заўгодна ратаваць, захінаць, падтрымліваць, расплочвацца ўласнай крывёй. У гэтым ягонай заслугі будзе не больш, чым у лыжкі, якая дапамагае чакалядаваму крэму патрапіць у панскі раток. Цяпер вырвічу больш не здаваўся, Безглуздым стары закон, які дазваляў пану грэць ногі ў разрэзаным чэраве слугі, калі азябнуць падчас палявання. Усе мы, як святы Тамаш, сумняемся, не ўпускаем веру ў сваё сэрца, пакуль не пакратаем раны Хрыстовы. Таму трэба змагацца з уласным нявер'ем, уласнымі ранамі, загаварыў святар, напэўна, у звязку з тым, што адбывалася каля рэліквары святога святара тамаша. Хор быў вышэй ухвалаў, Здавалася, гэта анёлы выпяваюць светлыя словы ў славу Гасподню. Але служба зацягвалася. Ясна, людзі не разыдуцца, пакуль не скончыцца відовішча. Струменчы крыві павар'яцку павольна пацёк па ўзвышэнні, па Першая кропля сцякла цераз край пад ногі прыхаджанам. Голас лёдніка гучэў усё больш глуха. Ён некалькі разоў матнуў галавой, відаць, каб стрэсці кроплі поту. «Слухай, пан Вырвіч, а ён не памрэ?» – устрывожыўся нарэшце пан Гірвасі. «Ну як жа, занепакоіўся!» Дайшло, што без доктара сам нічога не здабудзе за морам. Пранціш нервова паціснуў плячыма. Раптам высакародная панна Баінская, гоженькі такі, наіўны хлапчыска падскочыла да ўзвышэння, выхапіла насоўку і хутенька абцерла віленскаму прафесару твар. Нейкая кабета тут же вытлумачыла дзенні хлапчыскі практычна. Под хрысціяніна, што адбывае пакуту святога Тамаша, лекавы шчэ болей, чым кроў и от шумы докладно застираже и полезла была со своей хусткой до профессора але спалохалася ягонага пагрознага погляду зажагналася и задаволілася тым что вымачыла анучу крыві якой было даволі Франціж пільна назіраў, каб не прамарудзіць і не дапусціць да таго, што лёднік паваліцца. І з прыкрасцю разумеў, што вочы людзей навокал гараць такім самым азартам, як у публікі ў дракошчыня, якая прагла паглядзець на цмока. Нешта было ў гэтым асабліва агіднае – Святые айцы недарэмна сцвярджалі, што малітоўныя подвігі трэба здзяйсняць кялейна і не выхваляцца імі. А тут балаган нейкі. Як тыя пакаянні з бічаваннем, што ўчыняў радзівіл пане каханку ў віленскіх храмах. Гадзіна, другая. Імша давно скончылася. Людзі, якія, у якіх знайшліся пільныя справы разыходзіліся па дамах, пошасць пошасцю, а есці піць ды задавольваць іншыя патрэбы грэшнага цела неабходна. Але цікаўнікаў хапала. Тым болей многія сыходзілі і вярталіся, каб дагледзець прадстаўленне. Зваліцца, не зваліцца, вытрымае або не, што папросіць калі дастаіцца. Нехта ўслых лічыў колькасць адчытаных грэшнікам пацераў. Тры гадзіны, чатыры. Апошнія пацеры лёднік прачытаў, нізка апусціўшы галаву зусім глуха. разнёсся па саборы. Прафесар варухнуўся, Штыры, што прабівалі ягоныя далоні, адразу схаваліся. Пранціж памкнуўся падтрымаць лёдніка, але той не даўся. Акуратна строс з рук кроў і пайшоў хоць і павольна да алтара, дзе яго ўжо чакаў папярэджаны пробашч. Цяпер пранціж змог разгледзець гэтую таямнічую персону сівыя каротка стрыжаныя валасы, уладны ўсё яшчэ прыгожы твар, рэзкія зморшчыны ад куточкаў простага носа да вузкіх вуснаў, упартае падбароддзе. А вочы цёмныя, іранічныя, пранізлівыя. У лёдніка яны ўзіраліся неяк асабліва. Бутрым укленчыў перад пробашчам – Ваша правялебнасць, у імя малітваў святого Тамаша прашу, каб вы дазволілі мне і маім тром сябрам выехаць з горада і працягнуць далей свой шлях. Прыёр усміхнуўся, узмахам рукі адаслаў падалей цікаўных і схіліўся над просьбітам. Господь заўсёды чуе малітвы тых, хто шчыра раскайваецца. Вось ён і прывёў цябе да мяне, Баўтрамеюс. Ты ж разумееш, дарагі мой, што насамрэч апынуўся тут не дзеля гэтай сваёй просьбы, а таму, што хацеў вернуцца да мяне. Хіба не так? Голас прыёра гучаў так мякка і пераканаўча, што немагчыма было пярэчыць. Але лёднік глуха паўтарыў – Прашу дазволіць нам выехаць з горада ваша правялебнасць. Пакажы мне свае рукі, баўтрамеюс, папрасіў прыёр. Лёднік неахвотна працягнуў скрываўленыя далоні. Айцец Габрыэлюс узяў іх у свае рукі, схіліўся над імі, нібыта моўчкі памаліўся. Ранішш усёй істоты адчуў нейкую нетутэйшую сілу, ад якой у роце застаўся прысмак медзі і падняліся валаскі на скуры, як бы хто правёў па ёй пёркам. Прыёр выпрастаўся стомлены, нібы доўга і цяжка працаваў, на вуснах лунала пераможная усмешка. Лёднік пакруціў далольні перад вачыма. Раны зацягнуліся, нібыта прайшло некалькі гадоў. Засталіся толькі ружовыя зморшчаныя рубцы. Сціснуў пальцы, расціснуў. Вырвіча ледзь не званітавала ад містычнага жаху. Дзесьці за спінай віснула паланея. Яе віскат патануў у захопленых крыках – Цяпер было зразумела, чаму ўвесь горад слухаецца пробашча. Няўжо ён сапраўды святы. скажаш, баўтрамеюс? З ласкавай усмешкай папытаўся пробашч. Лёднік паглядзеў на сваю далоні, спакойна адказаў: Уражвае. Ты таксама так, так можаш. Айцец Габрыэлюс гаварыў даверліва і адначасова ўладна: Ты дарэмна спалохаўся сваёй сілай, сышоў на самым пачатку, так бы мовіць, з вітальні, якая падалася табе засмечанай. Хаця варта было прайсці далей, ты патрапіў бы у раскошныя пакоі. Ты нават не ўяўляеш, дарагі мой, ад чаго адмовіўся. Лёднік, бледны як прывід, слухаў упарта сціснуўшы вусны і не падымаў вачэй. Прыёр паклаў руку яму на плячо. Ну, добра, пойдзем, Баўтрамеюс. Ты страціў шмат крыві, я дам табе лекі. Бутрым усё гэтак жа апусціўшы вочы, пакорліва устаў і рушыў за прыёрам. Нават не азірнуўся на сваіх, спадарожнікаў. сыходзіліся узрушаныя узнёслыя галомшаны пранціж прыгнечаны сціскаў кішэні непатрэбны слоік з ацаляльнай маззю падрыхтаванай прафесарам калі яны праходзілі каля ўзвышэння з распяццем зноў абнесенага ланцугом пранціж заўважыў што апошнія кроплі крыві ўжо сцёртыя з каменю аматарамі рэліквій. Ад цікаўнікаў, якія чапляліся з роспытамі, удалося схавацца толькі ў доме пана Вайды. Пан Гервасій нарэшце даў волю ўзрушэнню і пачаў выпытваць тамашоўскага доктара, што той думае пра цуд ацалення, сведкамі якога яны сталі ў саборы. Але пан Вайда толькі адмахваўся і спасылаўся на волю Божую. Але Пранціш бачыў, што У святасць айца Габрыэлюса пан Вайда асабліва не верыць. Што ж гэта тады? Чараўніцтва? І чаму прыёр казаў лёдніку, што той таксама так можа? Затое пан Вайда запэўніў гасцей, што шлях з горада для іх адкрыты. Панна Паланая зараз жа пачала збірацца, парадкаваць накупленае, чаго не хапала, прасіць у пані Вайды. А Вырыч заўважыў, што на соўку, якой выцірала твар лёдніку, панна грэбліва выкінула праз вакно. Музыка Лёднік вярнуўся позна. Нармальныя людзі гэта значыць фрау Вайда, дзеці, прыслуга ўжо спалі. Вырвыч кінуўся з роспытамі, але доктар нават галавы не павярнуў. Моўчкі зайшоў у адведзены яму пакой, упаў спінай на ложак, паклаўшы вылечаныя рукі пад галаву, і засяроджана утаропіўся ў столь. Столь была як столь, дубовыя бэлькі, прывэнджаныя свечкамі, павуцінні па кутах, куды не дапяў дабрацца руплівы венік пакаёўкі. Але ясна, што лёднік бачыў зусім не гэты нецікавы матэрыяльны прадмет. Ягоны цёмны пагляд быў, такі адсутны, што рабілася страшна. Бутрым, заўтра выправляемся. Я застаюся. Доктар прамовіў гэта вельмі будзённа. Слухай, мы і так час страцілі, і пакуль ёсць магчымасць. Я нікуды не еду. Доктар зрабіў ласку перавесці позірк на пранціша, і вырвіч спалохаўся. Такога лёдніка ён яшчэ не бачыў. Дакладней той час ад часу праяўляўся, калі ладзіліся небяспечныя доследы альбо дыспуты, полацкі фауст. Адпраўляйцеся без мяне, вас выпусцяць, вось дазвол ад пробашча. Баўтрамей дастаў з кішэні паперыну, кінуў пранцішу. У святле свечак худы твар былога алхіміка падаваўся злавесным. «Бутрым, што ён з табой зрабіў?» Амаль закрычаў пранціш. «Чым пагразіўся? Раскажы што-небудзь, э, прыдумаем!» Лёднік зноў таропіўся ў столь. Ён... Йон даў мне магчымасць выбару. Я магу з'ехаць з вамі, калі захачу. Толькі я зразумеў, што весь гэты час хацеў іншага, толькі вы ведалі, што паказаў мне сёння айцец Габрыэлюс, якія адкрыцці, якія магчымасці для незацуглянага розуму, гэта проста неверагодна. Зброя доктара Ді. Прафесар пагардліва фыркнуў. Састарэлае. Ді быў майстрам, але не з самых высокіх ступеняў. Пра самых абазнаных ніхто не чуе і не ведае. Падобную зброю ў таемных лабараторыях яны даўно, напэўна, умеюць рабіць і куды болей дасканалую. У голасе лёдніка гучэла захапленні сапраўдная жарсць. Пранціш спалохаўся. Бутрым, ты ж столькі разоў казаў, што ёсць веды небяспечныя, што сам ледь не загубіў душу. Успомні, а, успомні, як ты каюся, зноў хочаш абрынуцца ў цемру. Можа быць, варта рызыкнуць і прайсці праз цемру, каб здабыць святло, адсутна прагаварыў лёднік. Ты ж праваслаўны! Айцец Габрыэлюс ніколі не патрабаваў ад мяне змяніць веравызнанне. Галоўная шчырая вера ў Господа. Нічога сабе, абурыўся пранціш. Не ведаю, якімі фокусамі задурыў табе галаву прыёр, але чаму ж ён такі прагрэсіўны ды цярпімы, палюе тут на ведзьмакоў ды развёў у горадзе такую гразюку. Усё у свой час зменіцца. паланея і пана Галінскі стаялі перад ложкам, на якім валяўся мройны доктар у страшэннай разгубленасці. Пан Лёднік, няхай ваша моць успомніць пра сваю прыгажуню жонку. Няўжо пан не хоча больш пабачыць яе? Мілым галаском прыгаварыла паланея. Доктар трохі памаўчаў, потым, адказаў гэтак жа быякова. Магчыма, ёй будзе лепей без такога мужа, як я. Вырвіч не верыў сваім вушам. Як ты можаш прадаць саламею? Яна ж цябе кахае. А што наконт лёсу аднаго маленькага хлопчыка, а? Наконт слова гонару? Пагрозна спытаў пана Галінскі. Доктар павольна сеў на ложку, скіраваў на пана Гірвасія холодны позірк. Такім, як я, не трэба мець ніякіх прыхільнасцяў і абавязкаў. Гэта замінае. І устаў. Ільдзяны абыякавы нетутэйшы. Дарэчы, Калі я вярнуся ў братства, куды мяне аднойчы прынялі, і дзе я прайшоў, так мала па дарозе ведаў, я сам змагу вырашаць чужыя лёсы. Увогуле, хутка надыдзе час, калі светам будуць кіраваць не звыродлівыя атожылкі манархічных дынастый, а навукоўцы і філосафы. Ах, ты, э, холоп паганы. Пана Галінскі схапіўся за шаблю, але раптам усвядоміў, што не можа выцягнуць яе з похваў. Ён тузаў сваю верную зброю абліваўся потам пад пільным цяжкім позіркам лёдніка. Я мусіў прынізіцца перад вашым братам толькі таму, пана Галінскі, што быў недавукам, і адмовіўся карыстацца сваімі пэўнымі здольнасцямі. Гэта было не маё бяссілле, а мой выбар, роўным голасам прагаварыў доктар. Бутрым, бутрым, хопіць! У жаху закрычаў пранціш. Спыніся, падумай пра Саламею, пра Алесіка, пра мяне ўрэшце! Я і думаю, глуха прамовіў лёднік, зрабіўшы крок да дзвярэй. Вам усім лепей быць ад мяне падалей. Я нікуды цябе не пушчу. Зараз жа на коней і прэч з клятага горада. Пранціш паспрабаваў схапіць лёдніка за рукаў, але пад позіркам настаўніка не мог зрабіць і кроку паветра нібыта згусла сціснула горло здаецца гэта адчуў не толькі адзін студыёзус таму што панна паланая зноў завішчэла цяпер вырвіч ясна бачыў страшнае падабенства позіркаў лёдніка і прыёра манастыра святога тамаша бывайце лёднік рэзка развярнуўся і выйшаў. Адразу аднавілася вольнасць рухаў, але настрой быў самы адчайны. Thank you. вату з малаком па мясцовым звычаі і здавалася нават гадзіннік на сцяне не цікае, а ўскрыквае. Я так і ведаў, што ён чараўнік, як мы цяпер без доктара знойдзем пячору панства, паныла пытаўся пан Гервасій. Што ж, я буду за яго, уздыхнуў пранціш. Усе разлікі ён пакінуў, збольшага я ў ягоныя даследаванні пасвечаны. Калі вы дапаможаце ў розшуках, вы атрымаеце вялікую знагароду, пан Вырвіч, адразу падтрымала гераічны парыў студыёзуса панна Багінская. Вас чакае бліскучая будучыня. «На вастрыгі шаблі Германа Ватмана, ваша мость!» – з'едліва спытаў пранціш. Панна Багінская пачырванела і пачала ў нечым запэўніваць, але пранціш не слухаў. «Пан Карль Радзівіл зробіць вас мечнікам!» – са свайго боку дадаў пан Гірвасі. «І вы, пан Бжастоўскі, калі дапаможаце, таксама трапіце ў лік альбанчыкаў!» З вас вырасце сапраўдны мужчына. Паланая, нягледзячы на трагічнасць становішча, не папусціла панасмешнічаць. Такі ж мужчына, як вы, пан Гервасій. Аня Гош, я сам займуся вашым выхаваннем, ваша мость. Цяпер ужо і пранціш ледзь не зарагатаў. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.